Філмарш намагався дивитись у віч японцеві. Як розуміти ваші слова? Будь ласка, в загальній тиші мовив японець і кинув йому під ноги уламок лижи мерсьє. Це лиза нашого француза. Я знайшов її випадково в снігу. Це 200 кроків звідси. Що ви скажете на це? Хоцудай шукав затишного місця і надибав на ями в яких стояли намети минулого дня. Ями справді засипало снігом, як і передбачав Булат. Але з-під снігу стриміла зламана лижа, її кожен би впізнав лижа парижанина. І тепер недосвідчені полярники враз помітили й те, на що раніше не звертали уваги, заплутавшись у безнадійних важких думках. Сонце сьогодні зійшло з протилежного боку. Усі кинулись до ям, про які говорив японець. Ями позамітало вщерть. Проте нанесений у них сніг був незлежений і значно біліший. Два по сусідству розташованих кружала міг розрізнити навіть сліпий. А коли вражені і геть пригнічені новиною люди повернулися до намету, філмерш урочисто сидів на спальних мішках голосно перемовляючись із капітаном Криголама. Індикатор весело йому моргав, безкінечна магнітна буря нарешті вщухла. Це можна було назвати Днем Воскреслих надій. Розділ восьмий. Філмарш ні з ким не розмовляв, та інші не шукали з ним контакту. Вистромивши голову із спального мішка. Він похмуро дивився на світлу цяточку біля центральної підпори. За наметом ішов сніг, безперервна завірюха, яка не припинялася вже дев'ятий день. Сніг був сухий і розсипчастий, мов потовчене скло, але він методично присипав зверху дах намету і задає діб намет зовсім обвис. Тепер ходити доводилося, схиливши голову. Тут мешкало вісім душ, начальник із Кет і Туромбалоном, українець із французом, Потоцький та обидва водії. Для решти семи поставили другий намет по сусідству. Такого поділу вимагали й спальні мішки. Майже всім доводилося спати подвоє. Самі спали тільки Кет, австралієць Потоцький та Дон Фернандо з яким ніхто принципово не поліз би в один мішок. Трійця з клубу мала зайвий, і хлопці чергувалися через ніч. Пари складалися поступово і без жодного примусу. В подібній ситуації це відігравало не останню роль. Але розселення відбулось не без баталії. Її почав доктор Марш у день розкриття жахливої таємниці ще тоді, коли приголомшені полярники застали його біля рації. В очах Філа марша блищав переможний вогонь, і загальне обурення уляглося. Індикатор весело михтів, магнітна буря нарешті вщухла, над ними було чисте небо і дзвінкий ефір, і дрібні хитрощі ватажка вже не мали ніякого значення. Філ Марш розмовляв з капітаном Криголама Роберт Скотт нарешті розшукавши його в неосяжних просторах Південного Льодовитого океану. Тепер їх неодмінно мусили знайти і зняти гелікоптером з тієї крижаної гори, плоскої і неозорої, мов заметений снігом степ. У цьому ніхто вже не сумнівався. марш докладно і старанно розповів капітану все, і що вони опинились на айсбергу, і що їх східний вітер одігнав у відкритий океан і що сонце тепер їм світить з протилежного боку. По довгій розмові з капітаном Філмарш нарешті сказав Одну хвилинку, кеп. Я пораджуся з колегами чи чогось на радощах не забув. Та найголовніше було сказано ніхто нічого важливого додати не міг. У нас немає пелинга, нагадав Хоцудай. А без пелинга тепер він вибачливо посміхався до нього і до всіх. Капітан знає наші можливості, містере Хоцудай. Він перший згадав про пелинг. Капітан сказав, що шукатимуть гелікоптерами.